Bioplastaggio el usita grasso. Plastaggioi, cae ties evito, estas nun tempe multe discutatai pri temoi. Serciante medicon venain alternativoin sen nafto, esploristoi celite serchas pri elirai productoi, kiwi ne chargias la climaton ce usitae grassoi ili atingis trafon. Plastajoi, dum passintai epocoi, estis consideratai presinda cae flexebla artefarita materialo. Set nun tempe, gi farigis vera plago por la medio. Tio instigis esploristoin de la Tecnica Universitato de Berlino serci alternativoin la teamo concentrigis cetio pri la productado de polihidroxil alkanoatoi mallonge pohoa kiwi estas konatai kiel bioplastajoi kaiam estas aplikatai sed pohoa normal case, estas produktata el maizo sukero glicerino au el palm oleo ciui tiui materialoi devas esti productitai unue por tiu celo. La esploristoi de la faco bioproceda tecnico tamen pensis pri elira materialo ciu nec chargas la climaton nec estas applicata ciel nutrajo por bestoi au homoi. La teamo tial testis forgetain grassoin, ciui ie tunai quantoi aperas en la agricultura besto predado, en la gastronomio, au ce la plua prilaborado de nutrajai forgetajoi. Set kiel povas ec esti el malbonodora forgeta grasso materialo kiu havas la etso in de plastajo? Tio ocasas helpe de microorganismoi, nome, concrete pri cupria vidus necator. Ili de nature vivas en grundo, ca ili ties in nutras de disponeblai nutrai substansoi. Che ili estas appliceblai sub certai condicioi por la productado de pohoa, tio jam estis constatita en antauae esploroi. Oni instructias la bacterioin labori por la homoi. Tio concrete signifas, la bacterioi estas cultivatai en mineral sala solvajo, cum fonto de nitrogeno, fosfato, cae carbono, sub aerobae condicioi, do sub partopreno de oxigeno. La carbono, en tiu caso, devenas el usitai grassoi. En tiu medio, voras cae crescas la bacterioi, gis la esploristoi forprenas complete de ili de nove la nitrogenon. Pritiu forpreno, la bacterioi reagas tiel, che ili en siae celoi demetas la superfluan carbonon el la forgeta grasso ciel energi reservo en formo de pohoa. La esploristoi povas tiam re el filtri la pohoaon el la bacterioi helpe de solviloi. Tiui solviloi parte estas recicleblai post tiu proceso, sed oni clopodas estonte plene resigni pri solviloi. De la nutrado de la bacterioi, gis la gaino de pohoa, la proceso dauras inter quartec hoc gis sestec horoin el unu litro da cultiva brogaggio cun bacterioi, la sciencistoi nun tempe gainas cent gramoin da pohoa. La esploristoi celas optimumigi la proceson je ioma grado, che unu kilogrammo da tiel productita pohoa costos mal pli ol du euroin.